Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No Jāņa evaņģēliem. Bet viens no viņa mācekļiem, kuru Jēzus mīlēja, piekļāvās Jēzus krūtīm. Un viņš Jēzus maiz iemērcis deva to jūdasam, sīmeņa izkariota dēlam. Saņēmis kumosu, viņš tūlīt izgāja ārā, bija nakts. Bet Pēteris sacīja viņam, kungs, kāpēc es nevaru tev tagad sekot? Es savu dzīvību atdošu par tevi. Jēzus atbildēja viņam, tu savu dzīvību atdosi par mani. Patiesi, patiesi es tev saku – Vēl gailis nebūs nocietājis, kad jau tu trīskārt būsi mani noliedzis. Klusās nedēļas otrdienā Jāņa Evangelijas mums atklāja notikumus, kuri saistās ar Jāņa klātbūtni pie Jēzus sirds, Jūdas nodevību un Pētera aizliekšanos. Tikai Dievs pazīst manas sirds dziļuma noslēpumus un to, uz ko es esmu spējīga, labajā un ļaunajā. Savukārt es to varu atklāt visas dzīves garumā, dienu no dienas, un izvērtēt savas domas, jūtas, izvēles un nostājas. Jānis, Jūdas, Pēteris bija kopā pie Jēzus, bet cik atšķirīgi nodomi, lēmumi un rīcība. Jānis, kurš apzinās, ka ir Jēzus mīlēts, Jūdas, kurš iziet naktī, Pēteris, kurš dedzīgs vārdos, bet bailēs par savu dzīvību, ir spējīgs aizliegties Jēzu. Kā ir ar mani? Kur es esmu? Kas ir manā sirdī? Es atzīstos, sakām katras svētās misas sākumā. Lai šī atzīšanās lūkšana ir patiesa un drosmīga šajā gavēņa laika beigu posmā, lai palīdz apzināties savu vājumu un saukt pēc glābēja, kurš spēj pārveidot, mainīt manu sirdi, domas, vārdus, nostāju un vēlmes ar savu žēlastību. Jēzus pazīst mani, manu sirdi un gaida. Gaida uz mani, manu atgriešanos pie viņa. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodamies saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen. Pārdomas sagatavoja māsa Mārīte, Jēzus un Marijas Dominikāņu māsa misionāra. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija raida 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. No sirds pateicamies par tavu līdzinējo atbalstu. Tavs ieguldījums ir palīdzējis šim kalpojumam turpināties līdz pat šim brīdim, lai Dievs tevi svētītu.